บุ๊กทูเก้าสิบสองเดวเดิตอีดวาอนุประโยครองลงมาที่สอง Zavisne rečenice sa da dva ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน ljuti me što ti hrčeš. ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก ljuti me što ti piješ puno piva. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า ljuti me što ti dolaziš tako kasno. ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ Ja vjerujem da on treba doktora. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Ja vjerujem da je on bolestan. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Ja vjerujem da on sada spava. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Mi se nadamo da će on oženiti našu kćerku. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Mi se nadamo da on ima mnogo novca. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Mi se nadamo da je on milioner. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Ja sam čuo da je tvoja žena imala nezgodu. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Ja sam čuo da ona leži u bolnici. ดิฉันได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน Ja sam čuo da je tvoje auto potpuno pokvareno. ดิฉันดีใจที่คุณมา Raduje me što ste došli. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Raduje me da imate interesa. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน Raduje me da hoćete kupiti kuću. ดิฉันเกรง ว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Bojim se da je zadnji autobus već otišao. ดิฉันเกรง ว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Bojim se da moramo uzeti taksi. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Bojim se da nemam novca sa sobom.